gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu alphonse kubw'imana niwe waza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri micro muteramanya na jemidani niyo nkuru sangwa ikaze rero kuri mwebwe mwese mudukurikira muri ku mpande zose za kino gihugu cacu cy'u Burundi mu ntara zitanu burunga guhumuza gitega bujumbura mwese aho muherereye ikaze n'igwanya tutibagiye na butanyerera n'intara zitanu aho muherereye hose sangwe ikaze rero kugira mutubwire ayo makuru tutabashije kumenya aho muherereye hama n'abo byega kumbure bayakorere ko baraba hari icyo hinduka ikaze rero ntirwanya wese kirore c'ubwiza ntangere abawe bakwise burundi nanje nkwise buramuko nuko rero reka twakire uri ku murongo ni amahoro n'amahoro ni amahoro ndengete inde ndengete mucankuzo ni amahoro gadengete mucankuzo Eh, muri gisagara muri komi muri gisagara eee eh, nako mvuga ku bijyanye n'amasabune n'iwacu mu gisagara yabuze amasabune amasabune ubwoko buwe amasabune y'agenye bakoresheje mu kumeshereza cyangwa mu koga byatanguye ryari mama haciye iminsi hmm, mwari mwarabishikirije hano oya nicyo turi ubu rero ari muri gisagara hariya mu ntara ya buhumuza ariko avuga ku bijyanye ngo nikena ry'amasabuni ariko murumvise ko utuyinite tutamukundiye kugira asozere ariko akanya kamukundiye na wene kaze niguyiwe kuko turacyari mu ntango za kino kiganiro ni amahoro nawe amahoro ninde tuvuga Ndakizimana Makari Na mahoro ga Makariyo ahi Yego. Muri buhumuza muri buhumutanye hmm. weho eh. aho uherereye havugwa amakiga amakari hamperereye mhm. havugwa akaguma k'abarozi akaguma k'abarozi mwamenye gute ko ari abarozi kubera hmm. byaduka mu bantu ugasanga barimo barabakubitira no mu isengero abo byafashe mhm. bagapfa bajyana kuri polisi bakabahanura ah, abo barozi nyine eh. hmm. mwabicishije bafashwe n'abajejwe intwaro barifatanira bo nyine mu misozi hanyuma mm. bakagenda mu ntuze mu bajeje intwaro mm. bagapfa bagenda kuwo muntu nyine bakamusaka ibyo bintu bakabikura ibyo bintu ushatse kuvuga amangetengete y'ibirozi nyine eh. n'ibyo byatanguye rya rigamakari n'ejo shike ejo yego isoko yari yaremeye kuri polisi yego mhm. eh. neza neza byagenze gute twumve ari nk'abahegereye canke igisho ryacu ngaha muri buhumuza twumve eh. ko yosimba byari bimeze gute tugire ku muriri twumva kuntu byari bimeze bari mhm. nk'abajyana usanga bagemuranira hmm. kati usanga bagemuranira ibyo bintu nyine bikaca bimufata icyo mhm. mu isengero muri paruwasi ya mwakiye hmm. hanyuma uwo muntu nyine bica bimufatirayo bafatana n'uwo muntu mhm. bamaze gufata uwo muntu rero mhm. baca bagenda urunzeka no kuri polisi hanyuma bati batagiye muhiriwe yuko bitamurekura mm. bavuye nyine bagenda muhiriwe nyine kubikuraho byari biri nyine uwo muntu yaciye agira mitende buke buke mm. eh, eh, aho ku gipolisi muvuze baba barabatunganirije ariko eh, none igipolisi n'ibyo byo gutunganya hene ibyo nyine mm. aho ndumva yuko ko byaciye bihera neza numva ari sawa ubu ni mitende yego ubwo uwo murozi nawe ari mu gaje uwo murozi ari mu gaje eh. mugabo mwararabye neza ko atarenganya oya ntarenga ngo burya inkozi z'ikibi zirahari mm. none ko banka gukizwa ngo bihane bibabwire ko mm. bakaguma bishinga mu ibyo byabo urumva bidogumanye n'ibibarondera urakoze cyane makari ndabona namwe murakoze ngira amahoro ayihumutse namwe kandi mugira ayandi mm. nuko rero nawe ni makariyo atabarozi aho muri buhumuza neza neza muri gisagara eh, nk'uko nyine yabivuze ariko mwumvise yuko eh, abajejwe cyane cyane umutekano yavuze ati igipolisi igipolisi ngo ubu ariko barakora uko bashoboye katwakira uno wundi haro ni amahoro ni amahoro weho gute ni amahoro ga yego ni komine muyinga mu ntara ya buhumuza muri zone rugari mu cyumba mm, neza na neza aho muri rugari muratwumva neza watebwe bashaka mvuge mhm. radiyo isangane ko bimaze igihe itumvikana sinzi impamvu mm, mu minsi yahera ko batubwiye ko ikirasamirana umukoro mm. w'imisamirana yaba n'iy'uburundi isinzi ibyabaye reka n'iyi ni iy'uburundi nkuru y'igihugu iyi ntoya ni ntoya ijya nyine radiyo ekenedi ah. <laughs> reka uh, uri mu buhinga bw'ibyuma reka arabyumva eh. nizere ko bagiye kucicarira eh. cyangwa bagihagurukira twari ntiturane radiyo twumviriza kandi twaba ibiganiro mm. impamvu nico cyane cyane ni radiyo mukunda ntibaza ko ari akagorane gato kuba karabaye Hmm. reka nanjye ndabishikana ukunye nubivuze nuko niba barabitunganya kweri basha ubwo butumwa bwashitse n'ubu ni ikiganiro ntacyo ndiko ndumva nyine nkize guterefona kwanza amasaha yacu oh, basha Alphonse mu buhinga bw'ibyuma ace yikora ku buhinga ngurukana bumenyi adushikanira ubwo butuma ikibiriraho kugira namwe mworoherwe cyane cyane muze murakurikira amakuru n'ibindi biganiro bica hano ku iradiyo nkuru y'isanganiro <laughs> urakoze nawe reka twakire ubundi ni amahoro nawe ni amahoro cyane mm. nawe witwa nduherereye he ashobora witwa sabimana celestine ni amahoro ga celestine eh, ah, muri buhumuza mm. gusinda turi kumwe gisagara nawe uri muri gisagara muri buhumuza nyine wowe uratwumva umutumba mu rukoyoyo mu rukoyoyo mu cyendajuru koyo mu cyendajuru aha mu rukoyoyo ndahabona eh, ni ukuvuga njyewe rero mhm. ati turagomba mvuge gusa mm. ku bintu byerekeye iradiyo kabisa amaradiyo ni iwacu biratuma mhm. tugiye tubwiriza iradiyo n'umunsi nyine gatenge nsize kuvuze numva isanganiro ndayumvishije iradiyo kuko tumaze igihe nyine atari radiyo twumviriza mugabo ubu muratwumva uriko uratwumva neza Eh? uriko uratwumva neza muratwumva neza ariko gaselesite eh. mbwo mm, hari hakurya aho imuyinga ngo ntibatwumva mbwo mucendagira umukatwumva ngira ni ibintu by'ibirere cyangwa n'uwo muyaga nkuba murazi yuko usanga bigoye ndabumva neza sindabumva neza ko zitari ingorane aho rero ngira ni izo ngorane nyine z'amarezo hanyuma yego ikindi nacyo mhm. kuri santire tuba ko ahantu bita mu rukuru no mu guherambere mhm. hari ikibazo cy'amazi niba nta mazi ahari amazi amazi yo kunywa abantu basanzwe aya yo mu mabombo eh, uvuga rero uvuga ni santire kandi n'iyo mugo hari ikintu kimwe cy'amazi kijya gusa n'ikigega ariko akavomokamwo mm. rero turabona mu gihe amazi atuboneka ariko dushobora kugira ingorane yo kuginika ugasanga tufashwe n'indwara zitandukanye cyane cyane izi ndwara ziva ku isuku eh. hmm. none musaba iki ga celestine twasaba yuko n'amaburiburi y'uko nka leta dufata mu mugongo abenegihugu bakajya hamwe kugira ngo nimba nk'amazi ashobora kuboneka kugira ngo turebe ko amazi bashobora kuyakwiragiza akababije kuko n'icyo kigega cyo nyine gihari kimwe Mm. haragera igihe kigakama icyo kigega cyo bagiha amazi abantu bangana gute imiryango ingana gute eh? icyo kigega cy'amazi giha abantu bangana gute aho woherereye abantu bakivomaho mm. mm, ni ni santire niniya irimo abantu dufate n'ibindi nka bitanu none nk'ubu naho hari muca mubikora gute tujya kuraba ahantu hajya amabomba yakeramo ibitabu aho dusanga za busenga ahantu byiri cyangwa amariba nayo maribaroro ntaboneka cyane rero tukajya ku ruzi abegereye bwa ubwobo mbere ishyirahamwe rya regidezo ritanga amazi namwe n'iryo ribaha nyine nta regidezo ikigega cy'amazi urimo na gusa ntabona bakora kuri ba regidezo kuko bose twasaba mm-hmm. nimba haboneka ahantu hashobora kuba hari iyo nk'ibyo yayo mazi mm. n'abenegihugu boza mu gihugu bakaduga uburenganzira hanyuma amazi bagashobora kuyanyanyagiza basi akaboneka indi kivomo iyo ntuze cyose yoboneka mm. eh, urakoze kuri icyo gisabo reka natwe tuze dufata akanya ibyo bisabo byanyu tubishikane cyane cyane ku bafata ingingo kugira ngo barebe ko babatunganiriza gira amahoro mugenzi reka twakiriwe nawe alo hmm. ni amahoro ni amahoro nawe ninde uherereye hehe ye toma wa kera eee eh, umwe ni amahoro gatoma uherereye mu ngagara aya ni muri komine gisuru mu ntara ya buhumutsa mu ntara ya buhumutsa eh. aho mu gisuru n'amahoro gatoma inama twebwe tuvuga ibyavuze ngo tuvuga yuko iterambere ry'amaterage yaducubayemo insinga barimo baramanika mu minsi turayabona icyo cyaratubabaje cyane kuko n'amarezo ntitwanayaronka yabona mobe kubera atamuyaga muba mugabo mm. ikibazo kizokemuka mm. muti rero murashima yuko ubu insinga ziko eh. zirabaca hejuru Eh, turashima purema leta y'uburundi yatwibutse hano muri buhumuza yacu mm, muraca muronda rero udufaranga cyo kwegesha ikonteri rero oya nta kibazo turabinyotewe tuzobikora urakoze cyane toma iradiyo urayumva ngaho sani ijana ku ijana purema hamwe byoguma gutya bibara amahoro neza eh, cyane ngira eh, n'abandi habaye akagorane ese bamwirambire kuri radiyo usanga gira amahoro bwana toma komera mm. alo alo ni amahoro yego n'amahoro hmm. nawe n'induherereye he no mu cyendajuru inde eh, uwimana emab ni amahoro ga emab yego mibantatira jipo jipo jipa jiba eh, icyo nagomba kuvuga yego emab mbe uherereye eh, hehe watubwiherereye hehe karota misugi turashima mhm. turashima abatuhaye abaganga barabwiye ni batandatu bahora ari babiri aha baduhaye abaganga yego ah, turagishima kweri gusa ikintu gikunda kubura n'imiti mhm. yego nacyo ni nk'uko baduhaye abaganga mm. babahe n'imiti mm. yego icyo turagishaka mm. ko ari igisabo cyawe reka twizere ko bagiye kubikorera ko cyane cyane haba abo mu karere k'ubuvuzi haba ku bitaro bikuru ngaho bihumuza nizere neza yuko isanganiro muyikurikirana uko muyikurikirana nabo niko bariko barayikurikirana reka turabengera bizohinduka ko abaganga baje n'imiti ziboneke kuko batubwiye ngaho ko aha turabira ko n'amatara yageze ku ikomine gusa kubera ari ibitaro by'ikomine hmm. dushyiraho n'amatara hmm. yego n'amatara turayashaka urakoze cyane twumvise ko hamwe hamwe ariko arashikangira namwe muzoshikirwa yego yego murakoze hmm. reka ndakuramutse nawe yego hageze mwiwe n'amahoro n'amahoro ninde tuyaguherereye hino muyaga n'umunwanya wa radio na televiziyo by'isanganiro emmanuel mu c'ibitoke rugombo n'amahoro gamanwa n'amahoro turashima aho cibitoke ko ari hafi n'isanganiro n'ayahe tutamenye mwotubwira amakuru mutamenye n'amakuru ajyanye n'ishyirahamwe onateri mhm. onateri twebwe turakunda umuhora wawe na mobe ariko muri ino minsi umuhora wawe na mobe ntabwo turi ko tuwukoresha ntabwo amarezo ahari hmm. eh, iyo turi ko dukoresha ona mobe biratworohera nk'ubu byaduze ona urabona ibiciro ntabwo ari byaduze cyane nk'iza limiteri haduze ibiciro by'iki byo telefona n'amamega n'ibindi hmm. twagomba rero mudushikirire abarongoye onateri bagerageze turabe ko umuhora wawe na mobe woguma ukora nk'uko wahora ukora yego hmm. murakoze cyane nizere yuko icyo washikirije ariko baracumva aho mu cyubitoke si kure na hano ku isanganiro hmm. gira amahoro mano reka twakire uwundi ari ku murongo ni amahoro ubu nawe avako ariko twakire uwundi alo alo reka twibutse ko turi mu kiganiro ahiwanyu havugwa make nimwe muza kwibera ababasha amakuru baho muherereye ni amahoro yego ni kwa zona twarejije kumenya byara ku mutumba kurwana agakimbiri ka mbondo umbwiye witwa ndi yego me ito abanywanyi benshi bariko barashikira ikijanye n'ico amareto yo kwisanganiro mhm. akenshi nico baronka kabisa ntimuronka amarezo ibijyanye eh, n'icy'amarezo kabisa muranyuze nk'amahantene kabisa n'ibindi cyane kugira ngo ntaze gukuka mu kenshi hmm. ndiko ndagerageza kukumva ibijyanye n'amarezo y'amahantene sindagutahura kuko urabona ibyo tuvuga bya kubwira usanga rero bicaye mu buryo buryoherwa rero ryoherwa n'amateka urakoze cyane yego hmm, reka rero baturuhurire hama turahita tugaruke twakira uwundi mugwi oya nageze kumva mbere urakoze cyane reka mu kanya cyo twakira uwundi mugwi w'abamenyesha amakuru y'aho baherereye ni iwanyu havugwa amaki mwibera abamenyeshamakuru baho muherereye natinamukunda sije namujanye ngwihibambiwe barayamaze ngo hayakabangana abatware nibo bamu utamu amniyahora tamu dutega amaso y'ukuyogaruka azanzaniye wa mutima bitwatiruginga yasa God. Yeah. Normally you don't look like that. Nuko rero irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi hari undi ku murongo ni amahoro ni amahoro eee eh, sangwa ikaze sa sangwa ikaze yego yego hmm, ninda twakwiherereye he nitwa nibigira peresi mu gisuru ni amahoro ga peresi aho mu gisuru muri buhumbu yego nagomba mvuge mhm. ibyo mutamenye ni kuvuga n'iwacu mhm. neza na neza ni ku mutumba uyuwe ni ku mutumba w'inyabitaka mu gacimbiri ko mu kayogoro mm. ni ukuvuga yuko twebwe mhm. ureka kwivuza kwivuriza ahantu kurere rwose nta vuriro dufite mbere umuntu arimo arabiraba mbere umengo twe ntikumenya uwo ariho uko twe twivuriza ahantu bita inyabitare nyabitare ndahabona cyane na tukagenda ahantu bita cyane ukagenda ahantu bita musumba mm-hmm. mugabo ugira ushikeyo uva iwacu ugenda ku bihumbi mirongo itatu mm-hmm. kuri moto hmm. muga rero ugiye kwimbuza ubu nta n'umuti n'umwe ugenda urose hmm. bakwandikira ngo ntugende ugure kuri foromasi nta n'ikidonge na kimwe baguha muga turimo turaraba amagara y'abantu ubundi bimwe biragenda ukuntu mbega ni ibintu bibabashe kweri hmm. uraba leta ikadufasha nta mvugo ikirangange bujejwe amagara y'abantu bukiriho mhm. bakaraba icyo bodufasha kuri kugira ngo turabe ko natwe ko muri kwivuriza hose hmm. bimaze igihe kingana gute Eh, byari bimaze igihe kingana gute ah biramaze igihe kirekire batubwira yuko ata miti ihari ariko ushaka mu maforomasi hmm. ugiye kwivuza nyine ukahanikaye nyine bakakwandika uzakugura muri foromasi mbe mwari mumaze gushikiriza icyo kibazo abajeje intwaro abajeje intwaro barakizi hmm, ntacyo bigeze gusa nabo nyine babibona gutyo nyine ntabwo nk'imiti yakenye bogikora kuri iki bose hmm, baragishikana hejuru ntibi natwe kugishikana hejuru nakwete ko turavuga kugira ngo tureka ari cyohinduka neza none icyo dusaba mhm. ni uko namba imiti ishobora kuboneka muri mu mantuze ya mu mavuriro mm. botubwira nyine kugira ngo umuntu yirirwa aratamatika abantu nitega ibihumbi mirongo itatu ukaca kwa muganga nturonke n'ikitabo na kimwe urumva ibyo bintu birababaje kandi nk'umuntu kubyina iwacu agenda n'imoto hariho n'umwana ari muri twamye guhamba nyine kubera urugendo ari rurerure agiye kwivuza ateba umwana abahacikanira acikanira mu bitaro kubera yagiye byase kaje kwivuza hmm. izo mpamvu rero mwora gushikariza mukatuvugira nka twebwe kumwe twari kari shati bohinduka ego reka nizere yuko uh, ibyo shikirije icyo gisabo cyawe mm. cashitse kubocerwa cyane cyane mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu kuko mm. nibo bakibazwa mu ba murakoze cyane mugira ibihe byiza rero aho muherereye muntu sawa sawa nawe mirambi mm. alo alo alo tura bakwise mu kiganiro iwanyu havugwa make ni mwibera abamenyesha amakuru baho muherereye mutubwire amakuru twoba tutabashije kumenya i telefone itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi alo ni amahoro n'inda twakwiherereye hehe kuraba rero mu matelefone mugashiramwo amamwe abandi bayita amayinite kugira tubashe kumvikana byanse izo telefone nyine ubasha kuzikoresha no kuri whatsapp ni amahoro ni eh, amahoro hmm, ninde eh. tuvugana uherereye hehe ndakumva neza ninde tuvugana uherereye hehe yewe nitwa nzeyimana heremeye ni amahoro gahereme eh, mu ntara ya buhumuka komine cavuzo neza neza ku mutumba wa kiguru ku mutumba wa kigutu mm, ku mutumba wa kigutu havugwa amaki aho woherereye telefone rero numva umengo ziratanguye na zone kwidoga zitwidoge alo alo yego murakoze cyane hmm, ninda twakwiherereye he ndi muri komine ya rango mhm. mu ntara hmm, butanyerera turi mu ntuze muri butanyerera mhm. aho muri butanyerera neza ah, neza iwacu hasigaye hari ibintu bigoye rwose abantu baratembera usanga umuntu aragize ingorane hariho umuntu baraye bishe rero yatubabaje rwose aho ni hehe neza neza ni ku mutumba nyamuntu no ku mutumba wa gipfubya mhm. bamwikiye ku mutumba wa nyabibuye mm, na wavuze ni muri komini muri komine rango mu ntara muri ntara ya kayanza mugabo ni mu mm. rero uwo muntu abo bantu bagirizwa ayo makosa nk'ubu oya ntituramenya rero ubu icyaha nuko hmm. bafashe abantu batanu mugana n'ubu ntituramenya uwagira n'icyaha neza neza uwo ari we amatohoza ariko yaratanguye inyamirama bizoba zarahashitse abajejwe intwaro baba baraje kugarukira ku bantu kugira abatohoze babaze eh nibyo barimo nibyo bariko barakora nibaze yuko uwo munsi urusambo ngo bagwabaye kugira ngo wagirizwa n'icyaha bakira bajana hmm. mu munyororo Hmm. mugo mwe murabye mwabona uwo muntu aziriki yangana gute uwo muntu mubona yaziriki yo bangana gute wowe yari umuntu w'umupore agoma yitemberera yabisanzwe hanyuma baba bamutegereye mu mwonga ugabura gipfubya na na nyabibuye hmm, ni umuntu musanzwe muzinanye rero ngaho mumenyere mumenyeranye yari yimereye neza yari yitunguwe n'utuzigo gusa no gutatse udusigura hmm. none mu gihe ibintu nk'ibyo bibaye nubwo wumva biri mu matohoza mw'icyo musaba n'igiki icyo gihe nk'ubu nuko abategetsi baca bakoresha amanama yo guhumuriza bene gihugu hmm, musaba muti hmm. abategetsi bakoresha amanama babahumuriza yego dushaka ko bakoresha amanama nyine y'ihumure ko abantu ubu mbona umenga bamwe bamwe babaye ibikoko Ego urakoze natwe tuzobwira ijisho ryacu ngaho mu karere ka butanyerera neza neza mu kayanza. Ego kugira twumve yuko yotubariza eh ibijanye n'uwo muntu hama yegere mbere n'abajejwe intwaro bavuge uh, aho bagejeje amatohoza. Turagushimiye cyane. Ego naje ndabashimiye mweza geko. Gira amahoro. reka twakire ubundi ari ku murongo alo alo alo alo alo mm, ni amahoro ninde tuvugana ni amahoro mm, ninde tuvugana uherereye hehe ni samweri wo muri gihogazi ni amahoro gasamwe ni amahoro mm, gihogazi neza neza amajyahehe gihogazi igihari mhm. samweri rero igihogazi ndumva nawe ni amamwe aciye amuherana ariko kumbure niyashyiramo yandereza kugaruka ni amahoro amahoro cyane ninde tuvugana uherereye hehe tuvugana n'umunywanyi w'iradiyo y'isanganiro yitwa ntihamega nesori wo mu ruyigi mhm. muri komine yagutse yabuhumutse Mm, ni amahoro gane sito genda ubiseka neza neza uri ku mutumba wuwe amakuru mutamenye ebwe ibikibazo cyari imitiere warondera umuntu amarezo ubona yuzuye akakubwira ko telefone yazimije ni uko mutwariza muri imitere ibintu biba byarapfuye bakabikosora mhm. ikindi nacyo ni iki kibazo cy'amaradiyo guhera ku iradiyo iyi radiyo nsanganiro ndiko ndavugira ko y'uwanyu hmm. urayirondera ibice bimwe ukayibura radiyo kabondo ino kuri birime ntigifata ni uko tubari mu buhinga bw'iwanyu nyine byagenze reka natwe icyo kibazo turagitura abahinga eh. maze twumve eh, cyane cyane gitorega umuti hano icyo kindi eh, nacyo wavuze cyari imitere kumwe ngo barafise abo basanzwe bakorana nk'ubu twari tumaze iminsi tutabumva nyine sinzi nubungirana ngirana akantu imana ibyunze hmm, urazi yuko usanga hari ibintu bimwe bimwe bigorana usanga ari ibyuma eh. nabyo nurazi ko bidasezerana ariko reka turabwira abahinga natwe babikoreye murakoze cyane Yes, sir. reka twakirunda ari ku murongo ni amahoro ninde tuvuga uherereye he leonard buhomu inde leonard buhomu ni ga leona yego ni amahoro cyane ibuhumuza neza neza uramagana ndi kuri santire buhomu hmm, aho havuga eh. make ko naho dufise umuntu ahakora aho nyine aho turafise ijisho ry'iwacu aho nyine aho havugwa ah. make ayo tutamenye n'abatamenye bene ibi bifuza nka leta ntigikanye n'imiti n'ibintu nk'umureke yarabifite mm-hmm. n'ibitaro twe tubona kubera uko wagize umuntu ari we wikurira imiti n'umwana avugwa ku buntu niwe wikurira mm. none badusumira ko umushyikiranganje w'amagara y'abantu dusigure yuko umunsi umuntu azota arigurira ahubwo nta mwana aravugwa ku mafaranga itubwire neza kubiguma bibura bigenda mm. none kwa muganga mubituye bababwira ngo gute muganga akubwira wowe ko imiti ntayihariwe bakwandikira fagitire yo ugenda muri farumasi ukagura mugabo aho ukayironka iyi muri farumasi nta muti wigera uza ubura ku bitaro gusa ubura ku bitaro rero bigenda gute rero mhm. ibyo abanyagihugu bisukitana mm. umwana wavugwa ku buntu wumva ko ashobora kumwungira amafaranga umuntu rero ugura iserumu muri farumasi biba bitugendeye gute tabereye mu mushikiranganji w'amagara y'abantu atadusiguye twumve kari kibura twumve bizakiri dusigure bamenya ko igihugu barahurereye abantu pe hmm. na cyane cyane na cyane cyane ni kuzamuca no kubatowe ngaho kugira babaserukire kuko mu byo bajejwe bari birimo icyo rero umushikiranganji w'amagara y'abantu barashyikurikirana ngo arabyumva nawe nyine ntibikanye hmm. urakoze cyane aba samwize Marukan a Tanzania wa mutima bitwatiruginga yasa ukibuka ingene nabaho igihe nari bwakumenye ibihe bibi nanyuzemo igihe tutari bwamenyane urukundo rwawe rwuzuye rwamaye ikibanza nkwiriye umutima wanjye uterera mu wawe nka buri memu nyigiye kure yowo nanje mwicyo ushaka meze nk'ikora tugere biryoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze yesu ingene bibereye iyo mukundanye n'uwo mwashimanye birahimbaye cyane yoho cyane birateye igomwe ibyo bavuga simbona ibyo banyereka amahinya amakosa kuwo nkunda ntabyo mbona eh, imirabyo irarabya imituragara igaturagara umutima ntutirigane ngo ube mu kibanza mm, ntacyo ninona ntacyo nicura kuko nzi ko ni mu isenga ry'u 바에 자네 너는 너는 너는 자네 삐라테이 고메 삐라테이 고메 우르쿵도 과외 구수예 과마이 기반장 위 memo unyigiye birahimbaye birateye igomwe kwibera mu rukundo ikiganiro n'aho iwanyu havugwa amaki mwibera abamenyeshamakuru b'aho muherereye inimero ntizazindi nyine tugeze ibuhumuza ku mutumba wa mukungu neza neza ibuhumuza ku mutumba wa mukungu yego imukungu imukungu ninde none twakunda amakungu ni nirabe wa jean ga jean yego ni imore naje ni imore banazira nyabwinshi inde banazira nyabwinshi nyabwinshi duga ku ijambo rero ko byari babatwe ryacitse ikiraro kiragura gikwiri ikiraro kigabura hehe barabara ryaracitse rihuza mukungu na gasenyi iryo barabara ryaracitse rwose kwezi haheze igihe kingana gute hazaba muri leta barabikina ubu dufashe barabara dukorera ukuri kw'imana haheze igihe kingana gute gajambo ni ukuri nibarareba ikintu bufasha bufasha kuko nta mirase ntigishobora kujabuka ngo ujye kuri serivisi mbonera hmm. none ntimuragushyikiriza abajejwe intwaro ahibuhumutsa ko ari intwaro zegereye abanyagihugu birenza ko uruhu rw'amazi sinzi mhm. biragoye bya kino mwarabwiye n'abategetsi aba bashasha baheruka kugena sinzi sinzi ni murabe mudufashe hejuru naho turabe icyo badufashije barabara turabe icyo kiraro ko cyokorwa kabisa hejuru ndibaza bariko barakumva gusa hasubiremwo neza neza abatahazi bahumve yego yego hmm. gira amahoro jambo yego nimugira amahoro nawe hmm. ka twakira uwundi halo halo ni amahoro ni amahoro eh, turakuramukije rero nawe turahawe ibakwe ryo kwakira umukenyezi halo nashaka ndababwire witwa ndi nitwa nahayo femiya mu ntara ya karusi karusi intara ya kera ya karusi aho uri muri gitega yego twebwe ikibazo dufite ku mm. mavuriro by'ukuri umuntu agiye kwivuza nta kintu aronka bamubwira ngo naje kwivurira kuri farumasi kuri farumasi ni bande babibabwiye abaganga bashobora kwandikira ngo nta miti ihari aho ni hehe neza na neza Eh, ku masantere do santere iyo wagiye ko bakakubwira gutyo n'iyi eh, ku iguriro ry'inyaruhinda ku mhm. iguriro ry'ubutaha mhm. aho hose ntushobora kuronka umuti hmm. bakubwira ngo genda wivurize kuri farumasi ngo genda wigurire baca bakwandikira turahiga rero y'imiti y'ibiri kandi kuri farumasi ubwiye turonka hmm. naho yaba ari umwana atarakwita atanu mhm. ugenda kwigurira Hmm, none musaba iki ga muvyeyi icyo dusaba ni uko bosibungikira imiti ku mavuriro ubukikiranganji bubijejwe mhm. ego urakoze cyane reka natwe tuje ko ego na nk'uku Sawa leo. kandi tukizere ko wa Na namwe igira Halo. halo isingene biryoshe kwibera mu rukundo n'uwo wakunze ni amahoro ni amahoro iyo mukundanye n'uwo mwashimanye birahimbaye alo Halo. Eh. Ni ninde muherereye he? Ni impore. Ninde mutwakuye muri he? imituragara igaturagara umutima ntutirigane ngo mu kibanza nacyo ni nona ni amahoro ni amahoro ninda twakwiherereye he dedi buri komine kinyinya kinyinya eh namahoro ahora ariko biri kinyamga uri zone ubu ni zone kinyinya muri buhumutse ariko iki ibintu bintu cy'ubuvuzi mhm kafi kibazo kweri nubu nitubona abaganga ibimu nitubona neza nyine batwakira twe ni hatari kweri aho herereye n'amaja hehe aho batakwakira ni hehe baratwakira mugabo bimeze neza nk'uko bahora batwakira kumbure hari ibibazo biri mu buvuzi ntitubibona neza ibyo bibazo ni ibi ibibazo abaganga bafite amacafu mbego bakimeze neza nk'uko bahora kera mm, none ibyo wowe ubibona gute nk'umurwayi cyangwa nk'ujyanye kuvuza umuntu twe ibyo tubona uko bahora batwakira mu kuduha imiti bacuruza mu mafarumasi utwaye umurwayi amacafu ni menshi menshi izi mu kibazo cy'ubuganga harimo ikibazo gikomeye kuri hmm. nayo musaba iki dusaba ko leta yoraba ayo macafu y'abaganga akaraba ingorane bafise twe tubona yuko utwara umurwayi baramugutera nuko amenya gutwara ikindi kintu mm, nawe mwabonye gute ko bafite amashavu ikiri mu bafite amashavu utwaye umurwayi muramwakira nk'uko bahora mwakira kera mm. muti rero ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu boraba bakaronsa imiti eh hari ikibazo mu bushikiranganje y'abantu hari ikibazo nyene tubona nyene kuko kirameze neza kandi kwe maze kubona uko bati bakire umurwayi twabona ingene bakira umuntu nta bamwakira cyane nta kuntu bamubona kuko bamwakira neza hmm. gira amahoro inkuru washikirije ndibaza yuko igiye gushikira cyane cyane eh, ariko rero imvuga ijana n'ingiro Hmm. Eh. mugabo urazi ko umuti atari we atari twe tuwutanga twe tubaha mikoro mwe nk'abamenyesha amakuru baho muherereye hmm. ndagushimiye cyane gira amahoro ni amahoro witwa nde nawe amahoro ga rubero rubero nagomba kuvuga uherereye hehe garuberi yewe ndi kayove ika ikayove ikayove yego nagomba mhm. ni ukuri ko badufata bakadukorera ibarabara riva ku rubaho riva ikayove riva ikayove rija ku rubaho yego mhm. basa turigendamo nabi rimeze nabi imvura y'urunonye twari twabirobeje tutacabikora ibikorwa rusange bari batwemereye kuba zoriko hmm. ukuri borikora ubu badufashije kuko iratugora gutanga mwari mwarababwiye mugabo yego bari barabwiye batwumva batwemerera yuko bazorikora ubu ni ukwibutsa eh. ego mugabo rero namwe ntimuce muhagarara mubandanye namwe mwibutsa cyane cyane mwishyuza yego sawa sawa urakoze cyane gira amahoro yego hmm. ati ngengende ngarura kenga umwami ati ngengende ngarura kenga umwami ni amahoro ni amahoro hmm, ninda twakuye nawe uherereye hehe igezire ikinyinya ni gadeze mahoro aho hmm, ikinyinya nawe havugwa make Eh, havugwa amaki aho ikinyi uherereye turameze neza ndashaka hmm. nanjye mbavuge mhm. ibarabara riri hano rifata ubworo uvuye hano ngamigina yuko hari ikiraro oya oh, ntitukumva neza hagarara neza udushikirize inkuru yimvaho kugira uriko arakumva ayumve neza ngiyitabisha ni amahoro n'amahoro mukenyezi ego n'amahoro hmm, n'inda twakuye irabunda gadiyana amahoro ga jodiye uherereye he mpinga kayove eh. none aho wowe uherereye ga jodiana muri kano kanya havugwa make havugwa ibijyanye n'imiti ku bitaro ngo bimeze gute tutahura igituma ku bitaro imiti icyenda mugari kuri farumasi imiti ikaronkera mhm. mm. aho mwituye bababwira gute neza neza uwituye ku bitaro yiye ibitaro byo ku mpinga mm, baca bakubwira ngo iki njya kwigurira muri farumasi ngo wivurire muri farumasi cyangwa ugurire imiti muri farumasi ngo ngurire imiti kuri farumasi mm. mugari ntibababwira igituma yabutse oya Mhm. musaba iki none ga joziya gusaba nyine ko twamenye igituma imiti muri farumasi iboneka ku bitaro na ikakina ni farumasi y'umuntu igituma bakibabwiye cyo bagikwiye cyangwa iyo nakwiragizwa n'aho handi hose kugira amagara yanyu abe meza gusumba yewe kwiragizwa nye mm. murakoze josiane twizere numvise ko ari ahatari hake bari kubashikiriza icyo kibazo cy'imiti n'abaganga reka twizere natwe tuzobandanya dukurikirana turabe ko hari icyo hinduka gira amahoro josiane w'igipfukamunwa uwa ndewubiri uwuzuye samadara ati ejo urakoranya abagabo urakoranya abagabo ni amahoro n'amahoro ni amahoro nawe ninde utwakuye manira kitagifasho muri kayogoro ka gisuru ni amahoro ga jean bosco eh, ko ni intore aho mu kayogoro ka gisuru havugwa make eh, magataka umutemba w'inyabitaka inyabitaka ndahabona havugwa make aho ni eh, uko ino o none uko inzoga z'ibiyeri zitakunze kuboneka kwezi muca munywa ino niyo zirya usanga zibonetse zitazera nigo bakandi ukajya usanga ziraziye no kuzimba zigugwa ngaho iyo zizimbye eee usanga nk'ikiyeri kimwe gihagaze ku bihumbi bitanu niyo umuntu ariko aradondeka usanga ntiziboneka cyane mm. eee musaba iki namwe gabosco dusaba yuko nyine ababikejwe nyine barazitungikira nyine ku bw'isi nyine turazaturonka nyine nk'agatima tukagombye kagafatira hasi kuko hari igihe nk'iyo gufata nk'agacupushi kujya ukarondera abazidanaza hasi ugakena nako badufasha kugira ngo tutazironka ino mu kiyaya cya kumusi urakoze cyane hiyo mukiriya cya kumoso ngo cyane cyane uruganda rugejwe gukora sinuruganda n'uruganda n'ihinguriro rigejwe gukora izo nzoga ngira bari barumviriza kino kiganiro kuko nabo baragikunda bazoraba babashikire namwe muronke namwe ako gakanywa mwihereza kino kubera ko umuntu aba ku mupaka cyane umuntu ariko arazirondera ntigera azironka kubera kubera ko indi tuba ku by'isi urakoze cyane ah. reka twakire babiri ba nyuma duce turangiza kino kiganiro cyacu na amahoro ni amahoro n'inda twakuye berikimasi zone nyabitsinda mhm, ndumva abantu bo hiyo uno munsi mu buseruko mwatwitabye rwose havugwa amakingahe nyabitsinda ga aha umaze gushyiramo amayinite baca bayatwara hmm. telefone mhm. gira icyo ubasaba rero birikima urabona ko n'umwanya ugiye dusaba mhm. tunganiriza imitungo yacu kugira ngo tuyikoreshe hmm. nacyo kandi cyo kwamamaza nyine ikindi nacyo uti no kwivurira hmm. ico kibazo c'imiti numvise ko hiyo bariko baragishikiriza ku bwinshi turagushimiye ndizere ko umushikiranganje mu byo bujejwe amagara y'abantu bariko baratwumviriza reka twakira wa nyuma namahoro Alo namahoro amahoro cyane kuri sanganiro mm, ni impore ninda twakwiherereye hehe ni ucurangiza na kino kiganiro ah, ni masezerano jamari jamari ah, asanzwe ari ngaha mu ruyigi umwambasade wa radiyo isanganiro havugwa amaki aho uherereye ga jamari ah, twebwe ni ukuri kabisa aho duherereye ni amahoro mhm. ego namahoro amahoro kabisa twebwe ngaha tuko turaraba kweri kabisa twagomba tubasabe kugira ngo mhm. kuko hariho ibintu tugomba kuvurema kabisa leta yuko yoshyira mu kuboko kuko turabona ko abenegihugu iyo turiko tuharaba dusanga nk'ibintu bijyanye n'ibintu by'ubucamanza mhm. ibintu bijyanye n'ubutungane ndakubona eh, ibijyanye n'ubutungane mhm. turasaba yuko ku bisanzwe abona nk'umwenegihugu ku bisanzwe dufate nk'ubu hari igihe nyine usanga nk'umuntu ashoboye nko guhereza nk'akazi nk'umuntu ngo akamudandarize ukajya usanga nk'ubu nyine nk'uko bishika nyine nk'ibintu ugasanga nk'umuntu biramuhombanye ego jamu none dufate nk'ubu ahombye dufate bakontorerwa usanga nk'ubu abura nk'ibihumbi amajyana abiri guca uyu muntu aho kugira ngo bandikirane ukungane azoyamuriha ngo usanga nkubavuze ati amafaranga utavuye ngaho yampaye agacaza nko kumupfungisha hmm, mutu ubutungane bwokora mugabo habe no eh, kubera urumva nta kumvikana kuba ko hari kubera hari igihe usanganye nk'uwo yifitiye nk'amafaranga acavuga ati jewe ku bisanzwe amafaranga utayampaye reka bagutware mpamagare bagutware mu gasho uzove mu gasho yari icyo musaba ni igikigajambo icyo dusaba ni uko boza baraba leta yoza iraza gusuzuma kugira ngo izaraba nyine nko mu bintu by'amabohero kugira ngo kugira ngo ntirabe yuko bene abo bantu baba baba base bahanye amasezerano bwa mbere yuko mu nyuma batoca baza mugabo urazi yuko ikibazo cyane cyane icyo cy'abahuza mbere tunarangiza icyo cy'ubutungane akenshi babijyana ku bahuza yakoze jean marie Kashimi namwe mwese mwagize ibako ryo kuronka ino mirongo yacu yakoze alphonse kubw'imana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro medani niyo nkuru reka duhane isango y'uwundi wa mbere umwanya ikiganiro tugitangurira ko nimugire ijoro ryiza aho muherereye nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo nizi eh? eh, bishobotse amaradiyo yodufashe iwanyu havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo nizi ibishobotse amaradiyo yodufasha